บุ๊กทูเจ็ดสิบหก 76 76. เหตุผลบางประการสอง Bir şeyler sebep göstermek 2 Bir şeyler sebep göstermek 2. ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ Neden gelmedin? Neden gelmedin? ผมไม่สบายครับ Hastaydım. Hastaydım. ผมไม่ได้มาเพราะไม่สบายครับ Hasta olduğum için gelmedim. Hasta olduğum için gelmedim. ทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ O niçin gelmedi? Niçin gelmedi? เธอเหนื่อยครับ Yorgundu. O yorgundu. เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับ O yorgun olduğu için gelmedi. O yorgun olduğu için gelmedi. ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับ O niçin gelmedi? O niçin gelmedi? เขาไม่มีอารมณ์ครับ Onun canı istemedi. Onun canı istemedi. เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับ O canı istemediği için gelmedi. O canı istemediği için gelmedi. ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ Niçin gelmediniz? Niçin gelmediniz? รถของเราเสียครับ Arabamız arızalı. Arabamız arızalı. เราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับ Arabamız arızalı olduğu için gelmedik. Arabamız arızalı olduğu için gelmedik. ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับ İnsanlar niçin gelmediler? İnsanlar niçin gelmediler? พวกเขาพลาดรถไฟครับ Onlar treni kaçırdılar. Onlar treni kaçırdılar. พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับ Treni kaçırdıkları için gelmediler. Treni kaçırdıkları için gelmediler. ทำไมคุณถึงไม่มาครับ Niçin gelmedin? Niçin gelmedin? ผมไม่ได้รับอนุญาต Gelmeme izin yoktu. Gelmeme izin yoktu. ผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต Gelmeme izin olmadığı için gelmedim. Gelmeme izin olmadığı için gelmedim.